Joga no passinho, de no passinho maloca, joga no passinho maloca, joga no passinho maloca no molejo aqui ó. Joga no passinho, joga no passinho maloca, joga no passinho maloca, de no passinho maloca no molejo aqui ó. Ombrinho jogou pra cima e ela fica admirando. Ombrinho jogou pra cima e ela fica te olhando. O doguinho e as botas, as meninas adoram. Vindo pra cima louca, vindo pra cima louca, vindo pra cima louca que a mulherada gosta. Joga no passinho maloca, joga no passinho maloca, joga no passinho maloca no molejo aqui ó. Olha os moleques dos malacos metendo passinho, jogando um ombrinho devagar, hum, hum, devagar, ah, ah, devagar, hum, hum, devagar, ah, ah, devagar, hum, um, devagar, ah, ah. Tomei no Mandela, mandei no passinho, o moleque da meiota de chavando ela. Mandei o passinho pro moleque da meiota de chavano no ombinho. Vindo pra cima louca, vindo pra cima louca, vindo pra cima louca que a mulherada gosta. Joga no passinho, no passinho maloca, joga no passinho maloca, joga no passinho maloca no molejo aqui ó. ó. jogando pra cima maloca, jogando pra cima maloca, jogando pra cima maloca no molejo aqui, ó. Jogando pra jogando pra maloca, jogando pra cima maloca, jogando pra cima maloca no molejo aqui, ó. Ombrinho jogou pra cima e ela fica admirando. Ombrinho jogou pra cima e ela fica te olhando. O doguinho e as botas, as meninas adoram. Vindo pra cima louca, vindo pra cima louca piroca que a mulherada gosta. Joga no passinho, no passinho maloca. Joga no passinho maloca. Joga no passinho maloca no molejo aqui, ó. Olha os moleques dos malocas metendo passinho, jogando um ombrinho. Devagar, hum, hum, devagar, ah, ah, devagar, hum, hum, devagar, ah, ah, devagar, hum, hum, devagar, ah, ah. Tomei no Mandela, mandei no passinho que da meiota de chavando no hominho. Chamei no Mandela, mandei o passinho pro moleque da meiota de chavando no hominho. Dando passinho maloca, dando passinho maloca, dando passinho maloca que a mulherada gosta. Toca no passinho maloca, toca no passinho maloca, toca no passinho maloca no molejo aqui ó. ó. bom bom bom